bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Bizga kimdir yaxshi nazar bilan, bizga insonlik qilayotganlar yaxshi nazar bilan qarayotgan. Ba'zi insonlar bizdan kamchilik qidiryapti. Misol ba'zi insonlar bor, bizni uncha-muncha kamchiligimizni ko'rmaydi ular, chunki ular yaxshi ko'radi bizni. Bir kishini yaxshi ko'rsangiz, uncha-muncha kamchilik ko'rinmay qoladi. Lekin bir kishini yomon ko'rib qolsangiz, har qancha yaxshiligi yomon bo'laveradi. Alloh taolo yomon ko'rsatib qo'ymasin. Shuning uchun bizlardagi axloq birodarlar Qur'oniy axloq bo'lishi kerak. Alloh qaytargan, Rasul sallallohu alayhi vasallam qaytargan, nahiy qilgan yomon amallardan o'zimiz tiyishimiz kerak birodarlar. Chunki Alloh taolo aytayaptiki, "Va'lamu annalloha ma'al muttaqin." muttaqilar bilan Alloh birga deyapti-da. Keyin muttaqi bo'laylik. Avvalambor o'zimni nafsimni va sizlarni muttaqi bo'lishlikka buyuraman, birodarlar. Muttaqi bo'laylik. Taqvo qilaylik. Chunki biz Umar ibn Xattobni o'zlarini lashkarlarga qilgan nasihatlari bor edi. Hammasi yodimizda bor, birodarlar. Birinchi buyurgan narsalar Allohdan qo'rqishlik edi. Ikkinchi ma'siyatdan, gunoh qilib qo'yishlikdan saqlanishligida. Mana shu ikkita narsa. Allohning yo'lida yurimiz deb gunoh qilishidan uyalina degandi. Umar ibn Xattob o'zining lashkarlariga Sa'd ibn Abi Waqqas boshchiligidagi Fors bilan urushayotgan qo'shinga bergan nasihatlari edi. Va aytgandilarki, sizlarni ma'siyatingizdan qo'rquvingiz shunchalik bo'lsinki, dushmanni qilichidan munchalik qo'rqmang degandilar. Chunki dushmanni soni ko'p. Hozir ham ko'p, tarixda ham ko'p bo'lgan u. Biz dushmanni sonimiz bilan mag'lub qila olmaymiz. Tayyorgarligimiz bilan, qurolimiz bilan mag'lub qila olmaymiz. Gunohdan saqlanishligimiz taqvoyimiz bilangina mag'lub qila olamiz. Ular ham gunoh qilaversa, biz ham gunoh qilaversak, unda maydonga Alloh taolo bizni tashab qo'yadi. Qani bir urushib ko'rinachi? Alloh taolo bizni tashab qo'ymasin, birodarlar. Alloh bizni dushmanning ixtiyoriga berib qo'ymasin, o'zimizni nafsimizga ham berib qo'ymasin. Bo'lmasa holimizga voy bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun kelinglar, muttaqi bo'laylik, muttaqi bo'laylik, muttaqi bo'laylik. Faqat tilda emas, so'zda emas, amalda bo'laylik. Xudo ko'rib turibdi, birodarlar. Doim eslatilgan ihson sifati topilsin bizda. Innalloha la yudiyu ajral muhsinin. Alloh taolo muhsinlarning ajrini zoya qilmaydi. Mal ihsoni deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Jibril alayhisalom savol berganda aytdilarki, "An ta'budalloha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Allohni ko'rib turgandek ibodat qilasiz. Hamma amalingizni shunday qilasiz. Ibodat deganda biz shuni tushunamizki, 24 soat kechasi kunduzi Robbisiga qulluq qilishligini Rabbisini rozi qilishlikka urinishlikni biz ibodat deymiz. Namoz bo'lsin, roza bo'lsin, jihad bo'lsin, ta'lim bo'lsin, kitob o'qishlik bo'lsin, Qur'on o'qishlik bo'lsin, nasihat bo'lsin, yurish bo'lsin, turish bo'lsin, yotish bo'lsin, hammasini biz ibodat deb bilamiz. Sunnatga muvofiq qilganimizdan keyin u ibodat bo'ladi. Shu amallaringizni Rasululloh sallam aytdilarki, Allohni ko'rib turgandakka qilasiz. yoki sizni Alloh ko'rib turgandek qilasiz. Agar sen ko'rmayotgan bo'lsa, Alloh seni ko'rib turibdi. Agar bizda mana bu sifat topilsa, o'zimizda, ahillarimizda, farzandlarimizda, madrasamizda, jamoatimizda g'alaba juda ham yaqin birodarlar. Nimaga? Alloh muttaqilarni g'olib qilaman degan. Muttaqilarni yer yuziga voris qilaman degan. Muttaqilarni yer yuziga xalifa qilaman degan. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi agar biz Allohning buyruqlarini bajarsak. mana bu ham mana eslatmalarimdan keyin shu qilayotgan mashaqqatlarimizni ibodatlar shular hammasi ibodat hijrat bu mintaqadan bu mintaqa bu xizmatlar bu ribot bu jang bular hammasi ibodat birodarlar kishini amalini qabul bo'lganlik alomati bor namozni qabul bo'lganligining alomati shuki kishi munkar fahsho ishdan qaytadi inna solata tanha عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله akbar namoz kishini nima? Fahsho, fa yomon ishlardan, gunoh ishlardan tiyadi. Rasululloh sallam hadislari bor, kimni namozi uni gunohdan tiymayotgan bo'lsa, u faqat Allohdan uzoqlashib xolos. Uni namozi qabul bo'lmabdi. Endi ibodatlarni eng afzali qaysi? Ha? Jihad jihodimizni qabul bo'layotganligini ko'rmoqchi bo'lsak, bizda o'zgarish paydo bo'ladi. Axloqimizda, muomalamizda, bir-birimizga bo'lgan birodarlikda, uquvatda dushmanga qanaqa shiddatini bo'lyapti, alhamdulillah, Alloh taolo rozi bo'lsin. Shuni qarshisi ashidda alal kuffar ruhamau baynahum azillatin alal mu'minin, izzatin alal kafirin. Biz Mumin birodarimizni g'ibat qilmasligimiz kerak. Mumin birodarimizni tuhmat qilmasligimiz kerak. Mumin birodarimiz obro'sini to'kmasligimiz kerak. Mumin birodarimiz yordamsiz qo'ymasligimiz kerak. Mumin birodarimiz salom bersa aylik olishimiz kerak. Mumin birodarimiz da'vat qilsa da'vatiga ijobat qilishimiz kerak, kasal bo'lsa ko'rishimiz kerak, vafot qilgan bo'lsa janozasiga ishtirok qilishimiz kerak. Buni qancha-qancha haqqi bor biz ustimizda. Mu'min degani mana jamoatni a'zolari emas faqat. Mana shu bizni atrofimiz o'rab turgan hamma ansorlar. Ularni kamsitib qo'ymaylik. O'zimizni qilayotgan amalimiz Alloh o'zi asrasin bizni g'ururlantirib qo'ymasin. man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kimki jihad qilayotgan bo'lsa, o'zini nafsiga qilibdi u. Uni foydasi ham, zarari ham o'ziga u. riyodan saqlanaylik. Sumadan saqlanaylik. Axloqimiz o'zgarsin. Bo'lmasam jihad bizga foyda qilmayotgan birodarlar. Kim jihad bo'lishdan oldin, shuncha shahidlar bo'lishdan oldin ham o'sha yomon axloqligimi, hozir ham shu axloq turibdimi, o'zgarmadimi yaxshi tarafiga, unga bu ibodat foyda qilmagan. Foyda qilmagan birodarlar. Hali ham kechmas, tavba qilaylik. Hali ham kechmas, o'zimizni isloq qilaylik. Mana shu uyib beryapti shular insonlar. Shular aniq biladiki, bizga uy berganligi uchun agar hukumat bir kun shega Alloh o'zi olib kelmasin, olib kelsa shularni uy buziladi. To'g'rimi? Bu faqir qavmlar bilan millatlar. Shu bizga boylar joy bermayapti, asosan faqir miskinlari beryapti. Shuni bor budi shu qalasi. To'g'rimi? Shu qalasini qurbon qilmoqchi, ha? O'zi ham bandi bo'lishini biladi bizga insonlik qilganligini. eng go'zal axloqdan qilishimiz kerak bularga. O'zimiz, ayollarimiz, farzandlarimiz. Tilimiz bilan, qo'limiz bilan xoh o'zimiz savdoshlarimizga, xoh bizlarga insonlik qilayotganlarga azor berib qo'ymaylik. Musulmon kim? Uni qo'lidan, tilidan boshqalar salomat qolsa shuni musulmon deyiladi. Muhojir kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Alloh qaytargandan qaytgan bo'lsa shuni muhojir deydi. Nahiy qilgan narsadan qaytadi. Keyin bu jihad qalblarga shifo bo'lish kerak. Mana bu g'alabalarni eshitib mu'minlar xursand bo'lish kerak. Xafa bo'lmaslik kerak. Ho, bularcha quli bilan kelib ketibdi deb. Shuning uchun ham birodarlar, g'ibatdan saqlanaylik. Tuhmatdan saqlanaylik. yomon axloqlardan saqlanaylik birodarlar. Mana shahidlarimizni bir yodga olaylik. Hamma yaxshilikni eslaydi shunaqa. Ertaga navbat ham bizniki sizniki keladi. E qutulganimizga shukr, yo'q o'ptiya demasin u orqadan qolganlar. He o'libdimi ya? Alhamdulillah qutulimiz shundan adami. De yurmasin birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqlari bilan axloqlanaylik. oliyjanob bo'laylik, kechiruvchan bo'laylik. G'azabimiz kelganda yutuvchan bo'laylik, birodarlar. Keyin yana bitta masala Ba'zi bir masoillarki paydo bo'ladi, markazda kelib ishitiladi, ba'zi bir mas'ullardan ishitiladi. Sizdan iltimosim shuki, bularni olib borib uyda ayollarga eshitiradigani bor, ular eshitmaydigani bor. Hamma narsani borib ayollarga, yosh bolalarga, qariyalarga aytilavermaydi. ular ko'tara olmaydi ko'p musibatlarni. Ko'p mushkilotlarni ular ko'tara olmaydi. Oysha onamiz radhiyallohu anha ifkka buhtonga uchragan vaqtlarida o'zlarini xabarlari yo'q edi, xabar qilinmagan edi kishiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'tardilar mana bu musibatni. Abu Bakr ko'tardilar, sahobalar ko'tarishdi mana musibatni. Oysha onamiz bexabar edilar radhiyallohu anha. Bir kun Ummu Mistah radhiyallohu anha bilan chiqqandilar tashqariga, so'radilarki, Ummu Mistah o'g'illari Mistahni suv quyib yubordi. He, Ummu Mistah og'zingizga qarab gapiring. U kishi Badriya Badrda ishtirok qilgandan ham so'kasizmi deganda, "E Oyisha xabaringiz yo'qmi? Siz haqingizda Mistah nimada yuribdi?" "Yo'q, xabarim yo'q. Sizga bunaqangi bo'xton bo'lgan." deganda keyin Oysha onamiz aytadilarki, bu xabar eshitgandan keyin yig'layverib ko'zim yosh to'xtab qoldi. Ko'tara olmadilar. bizni oilalarimiz, ayollarimiz, farzandlarimiz 5 kilo yuk ko'taradimi? 5 kilo qo'yingni. Jamoatda juda ko'p narsalar bor, birodarlar, bilgus kelaveradi. Agar men ko'tarib yurgan g'amni, men ko'tarib yurgan tashvishni birotta bir oddiy mujohidni yelkasiga bir yarmini yuklab qo'ysam, tagida bosilib qoladi, birodarlar. Ko'p narsani biz aytmaymiz. Ko'p narsani sizlarga aytmasligimizdan sizlarga ishonmaymiz degani emas, sizlar qiynalmani deymiz. Ba'zi birodarlar aytadi jamoatga bo'lib berish kerak mana shu g'amlarni. Yo, jamoat buni hammasini ko'tara olmaydi, biz bilamiz. Shunga misol muhojirlarni qayerga ko'chiramiz? Zahmiylarni qayerda davolatamiz? Bu muhojirlarga qayerdan oziq-ovqat olib kelamiz? Bu hamma tashvishlar bor. Jamoatlar bilan bo'layotgan tashvish, tashqaridan bo'layotgan tashvishlar, buni hammasini sizlarga ayta olmaymiz. Mayli sochimiz oqaradi, o'zimiz kasalman bo'lib yuraveramiz. lekin sizlar ko'tara olmaysizlar. Ba'zi birodarlar tajriba ham qilyapgan bo'lsa kerak, bir 5-6 ta oilan berib turib, shunga mas'ul bo'lun desangiz, uncha-unchasi dodda boradi. Hey, bo'ldi, bo'ldi, meni jo'nating jangga, lekin shu mas'ul bo'lmaydi. Aferin bu 150 ta 200 ta oilani boshqarib yurgan mas'ullarga. Bitta guruhni berib mashin jangga olib borgin desangiz, uchlarga jon birodar shu oddiy mujohid bo'laverasizlar, shuni o'zingiz bir kishi topshiring. Yuk og'ir. Shuning uchun ba'zi narsalar sizlarga yetmayotgan bo'lsa, bilmay qolyapkan bo'lsangiz, undan xafa bo'lmanglar. Esimda bor, shu qamoqda o'tirganimda Pokistonda Alloh o'zi asrasin amanini qamoqdan shu O'zbekistonga topshirib yuborayotgan, topshirib degan xatar bor edi. Yonimda sherigim bordi, Sayfullo degan. O'q nima ketib qoldi, Valilokatang Qirg'izistonga, O'shga. Shunga ba'zi gaplarni aytib qo'yadi dedim. ushlanib ketib qolsam, bu chiqsa xabar qilan. Ba'zi narsalarni bir 2-3% foizini aytdim-da. Bir ma bo'sh og'rib qopti. Jon aka bo'ldi aytmang dedi. Jon aka bo'ldi aytmang. E aytdim, "Vali men 2% foizini aytdim, xolos uni 98% turgan. E o'zingiz olib yuravering, ko'taring, men boshim og'rib qoldi." Shuning uchun ba'zilar aytadi, nimaga ba'zini bilmaymiz. Mana shu mas'ullarni ko'pi yurganlar hammasi kasalman. Hammasi kasalman. havas qilmadim bu mas'uliyatni hech buni bilishligini, uni ba'zi narsani bilmagan afzal. Chunki ko'p odam bilgan ko'p so'raladi qiyomat kuni ham. Shuning uchun jamoatda ko'p katta mushkulotlari paydo bo'lsa, mana shu 5-6 ta, 10-15 ta mas'ullar ko'tarib, hal qilib, o'zaro janjallashib, sochlariga oq kirib, kasal bo'lib, neyrenli bo'lib ko'tarib yuraveradi. Chunki bu oilalar shuncha mashaqqatni ko'taryapti, biz uchun shunchasi kifoya qiladi. Turmush o'rtog'ini yuboryapti, yo shahid bo'lib kelyapti, yo shahid bo'lyapti, yo zaxmi bo'lyapti, yo bandi bo'lyapti. O'zi kasalmand, baqadar badar. Endi unga ham borib turib, mana bu yuklarni ham boshqacha yuklarni unga yuklashlik Shuning uchun ba'zi bir kasetdan tarqatayotganda mas'ullardan talabimiz shuki, bir auditoriya ko'tara oladigan gap bor, bir umum oilalar ham ishsa bo'ladigan gap bor. Shuning uchun bizda aytishadiki, senzura qilinar ekan. Ha, senzura qilinadi. 10-15 beshta qo'mondonni yig'ib turib, qana jang qilamiz degan maslahatni biz ertaga onaxonlardan bir maslahat qilmaymizda, onalar nima deysizlar? Uraylikmi demaymanda men. Ba'zi bir sho'rolarga, ba'zi birodarlarni chaqiramiz, ba'zi birodarlarni chaqiramiz. Ba'zilar xafa bo'ladi. Endi o'sha 5-6 ta jangga kiradigan qo'mondonni yiqqanman, tamom. Endi Salohiddin otayu yana falon ota, otalarni to'plab kelib, otalar nima deysizlar? Desa otalar endi o'sha o'zi bilgan narsani aytadi. Endi u mujo qo'mondonlar bor ular, "Ey uramiz, o'ng tarafdan uramiz, chap tarafdan uramiz." Ha bir majlisda otaxonlarni chaqiramiz, bir majlisda ahli ilmlarni chaqiramiz, bir majlisda qo'mondonlarni chaqiramiz, bir majlis bo'ladi faqat ansonlar bilan majlis qilamiz. Shura shu. Sho'ro bo'lmas-ku, hammani to'plab olib ag'da ayollar o'tirgan pardani orqasida jon qilamizmi achalar desa, na bo'lmaydi-da endi u. Shu onaxonlarimiz duo qilib tursa, Alloh taolamasin dardiga shifoi komil bersin. O'sha farzandlarini chiroyli bir mujohid qilib tarbiyalasa, o'sha bizga kifoya qiladi. Shularni o'z sabr istiqomati uncha-muncha erkaman chidamayapti birodarlar bunga. bular jinni, bilan yashashni bilmaydi. Hozir butun kofirlarni o'ylantirayotgan narsa shu. Hozir butun dunyo bo'yicha katta-katta institutlar nimaga bular tog'mi tog' yuraveradi, jang qilaveradi, jangdan to'xtamaydi. Umum mujohidlar biz emas. Bular aytayaptiki, bular yashashni bilmaydi. Bularga yashash sharoitini qilib beringlar dedi mana. Pulini beringlar qo'liga dedi, to'kin sochin qilib qo'yinglar dedi. Mana dedi, tamam, bular qaytadi bu jangdan, bu o'limdan dedi. Ya yaşaşı biz bilemiz. Odamlar yashayman deb Rossiyaga borib, tirigicha yonib ketyapti. Million-million odam borib, u likalari vaqtida poyezdga bosib borar ekan mardikor qilib, hozir bechorlar o'zi boryapti. Yashayman deb tirichirish qonunini o'ylab borayotgan bo'lsa kerak-da. Uruslarning millatchilari chiqdi, aytadiki, biz oq alqoidamiz. Qoralarni yo'qotamiz. Al-Qoida emish ivallar. Shu radioda o'zim eshitdim, aytadiki, biz Al-Qoidamiz dedi, bu qoralarni yo'qotishimiz kerak. Bular qoralar Rossiyada yashashga gapi yo'q. Al-Qoida chiqibdi dedi. Yani. Xo'p, aytmoqchi bo'lgan gapim yana bittasi bor, esimdan chiqib qolmasin. Shu har mintaqalar kelinyapti, avval ham aytganman. Shu mintaqa ahlini axloq odobi haqida muhojirlarga xosatan, oilalarga xosatan instruktaj deydimi, nima deydi? Tavsiya deydimi? Shuni berilishi kerak. Ko'ryapsizlar, har bir mintaqaning o'zini farqi bor. Masalan, biz turgan o'sha vona bu taraflarda boshqacharoq edi. Bu yerdagilar ko'p nima deydi? O'libdi ekan bilaligi. Nima deydi bir? Nima deydi? Shahar ko'rgan deydi. Bu narsa nima oliyroqda bular? Ular Urduni ham bilmaydi ular u. U tarafdagilar. Sodda edi o'zimizga o'xshagan. Bizga sodda emasmiz. Shuncha bir nima edi-da ular. Halim shunaqa edi. Shuning uchun har bir mintaqadan mintaqaga o'tayotganda shu xalqlarning urf-odati bu shariatga xilof emas bilishlik. Buni rioya qilishlik ba'zi bir urf-odatlar. Buni ko'p e'tibor beraylik. Hammaga vazifa, xosatan oilador birodarlarga ularga erkaklariga ayollariga vazifa shuki shu bizga ansonlik qilayotganlarni qalbini ulfat qilaylik safimizni ko'paytiraylik tarafdorlarni ko'paytiraylik o'sha ustozimiz abduvali qorikani gapi bor agar alloh subhanahu va taolo bir bandasini bir maqomga tayyorlab qo'ygan bo'lsa uni yakkalab imtihon qiladi yordamchilar qolmaydi ana shunaqa holatda boshimizga kelganda xudo qaytadi Nimaga biz maxluqqa suyanib chiqmaganmiz? Xudoga suyanganmiz. Allohning yeri keng. Shuning uchun ham mana masalada asosiy ko'proq e'tibor beraylik ansor birodarlarning hurmatini qilishlikka, ular bilan chiroyli axloqda bo'lishlikka, ularni bir narsa o'rganishlikka, o'rgatishlikka. Va ta'awana alal birri va taqvo va la alal ismi val udvan. Mana narsaga ko'p e'tibor beraylik. Alloh subhanahu va taolo amallarimizni bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni kechirsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bir lahza ham o'zimizni ixtiyorimizga berib qo'ymasin va bizlarni kimlarnidir ixtiyorga berib qo'ymasin. Alloh taolo o'zi bizlarni o'zigagina qul bo'ladigan bandalardan Bir kun kelar bahor, ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar